E hënë, data 24, mhm. por shkon edhe muaji mars. Po, pra, iku dhe marsi. Iku dhe marsi. Java e fundit i bie. Po, mund ta themi. Kështu që e hapim këtë javë të fundit, kam përshtypjen unë si i bie të, të dielën. Të dielën është data e, mos gaboj është 30. 30. 31 bie. 31 të hënën, okay. Kështu që do të kemi Mm, do të kemi një javë tjetër. Ngrihemi me orën e re. Okej, okay, do thosha që s'është java e fundit fundit. Po praktikisht po, është java e fundit, ka një ditë javës tjetër. Një bisht. Të, të hënën ditën e fundit të marsit do të ngrihemi jo, me orën e re. Do të thonë nuk është java e rrogave, javës tjetër. E, pastaj. Ti asnjë nuk e di se kur është vërtet java e rrogave. Po. Është është si puna sa, është si pashka, herë bie. Bie kësaj jave, herë bie aty. E vërtetë. Nisëm. Ehm, um, atëherë do të fillojmë programin miq të dashur edhe për ditën e po, po. sotme në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim fort që të gjithë Blendi, Jeri, Altini, Olta, Lori këtu. Si çdo mëngjes kur akohet ky. Skefajri. Ora 7:01 minutë. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1801, Aleksandr Romanov u bë perandor i Rusisë. Në vitin 1837, Kanadaja u dha zezakëve të drejtën e votës. Në vitin 1883, U bë thirrja e parë telefonike midis New Yorkut dhe Chicagos. Në vitin 1924, Greqia u bë republikë. Në vitin 1946, Bashkimi Sovjetik njoftoi se ishte duke tërhequr trupat e saj nga Irani. Në vitin 1955, shfaqja e Tennessee Williams me titull Cat on a Hot Tin Roof shfaqet në Broadway. Në vitin 1976, Presidentja e Argjentinës, Isabel Perón u rrëzua nga ushtria e vendit të saj. Në vitin 1984, Andrea Schöne thyen rekordin botëror për femra me patina 5 kilometra për 7 minuta e 34 sekonda. Në vitin 1990, Tom Hunter theu rekordin në not në hedhje të lirë në 50 metra për 21.81 sekonda. Në vitin 1993, Në Izrael, Ezer Weizman, një avokat i paqes me vendet fqinje arabe, u zgjodh president. Në vitin 2002, zhvillohet ceremonia e 74 e çmimeve Oscar, në të cilën filmi A Beautiful Mind fitoi çmimin si filmi më i mirë dhe çmimin si aktorët më të mirë e fituan Denzel Washington dhe Halle Berry.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 Ka Jeri fjalën për frymëzimin e ditës sotme. Dhe sot është dita e hënë dhe frymëzimi është ka të bëjë domethënë me fillimin e mhm, javës, mm -hmm. sepse është dita për të ndryshuar ambientin e shtëpisë tuaj. Nuk është domosdoshmërisht e nevojshme që të blini diçka të re, por, por të lyeni, me ato që keni, për shembull mund të ndryshosh sistemin e kuzhinës. Atë të ndryshosh sistemin e po, kuzhinës. Po, mund të lyesh, nuk ka problem. Po do ishte më mirë akoma. Por edhe nëse nuk ke mundësi ekonomike për të bërë një lloj shpenzimi, atëherë me gjërat që ju keni, është dita për ta uh, rimodeluar edhe një herë ambientin e shtëpisë. Jeri është okay, domethënë se e kam shumë të vështirë te kuzhina. Po edhe unë nuk lëviz dot dollapin. Te kuzhina ime ta ndryshoj komplet atë. Thot Jeri në mëngjes ndroni, ndroni edhe film, fillove ti. Kam ca enë të palara lavaman, mund t'i laj, ky është ndryshim besoj për kuzhinën. Okej. Atë duhet ta bësh. Rëndësishme është të lëvizësh atë. Ta bësh për higjienë njeri. Kam ca enë të palara lavaman thot. Ai ja vash se ti nuk ke. Ha thoj që s'ke thoj. Për moment asnjë gjë, xhit, xhita. I ke larë në mëngjes? I laj un, un e kam kështu, terapi fare atë. S'e ke idenë. Njëra nga gjërat që dëgjoj më shumë nga të gjitha është një vend pune. Një vend një vend pune i sigurt. Më duhet një vend pune, jam pa punë na gjej ndonjë punë. Kam mbaruar mm. shkollën. E kam fëmijën me shkollë, po është me master, një vend pune, ti njeh një njeri, e kupton? Gjëra kështu. Ëm dhe pyes veten një vend pune. Domethënë duket sikur ka unë e kuptoj që kushtet janë të tilla dhe Prej kësaj shumë njerëz janë të kushtëzuar, nuk po them që të bëj secili namin, por po a duhet të jetë një vend pune ambicia domethënë më e lartë për njeriu? Gjithë çfarë duan është një vend pune. Mm -hmm. Dhe në momentin që gjejnë atë vend pune, mund të jetë i papërshtatshëm për ta. Mund mos ketë lidhje fare me asnjë nga talentet, ëndrrat, dëshirat që mund të kenë pasur si si të rinj, po flasim për njerëz që janë në të 20-tat, mund mos ketë fare lidhje me atë që kanë studiuar. mund mos ketë fare lidhje me interesat e tyre në në shumë por momentin që ti gjen një vend pune, ti zapton vendin e punës dhe të rregullohet jeta. Dhe aty të rregullohet jeta. Dhe kjo është si të thuash ambicia për për shumë e shumë e shumë vet. Mm -hmm. Aman një vend pune, çfarëdo që të jetë, kudo që të jetë, sido që të jetë. Por po puna është që diçka e domosdoshme, ëh, sepse pa punë është shumë e vështirë jetesa sot. Pyetja, pyetja nuk është kjo, a është puna e domosdoshme, mm -hmm. sepse në atë rast të gjithë do thoshin po. Pyetja është tjetër gjë. Pyetja është, a duhet të jetë kjo ambicia? E po them me të rinjve, të gjesh një vend pune. Tani pyetja që shtroi unë është, a është vërtet vështirë për një vend pune? Është tani që është dash. Unë them jep i japim zgjidhje një pyetje së Altin, po pastaj po jo, kanë nuk duhet njeriu e kam batalë, sepse bashkë me këtë shkon te kjo tjetra pastaj që. Po që jeta jote është është vjen vetëm një herë. Kufizohet vetëm te vendi i punës. Ti do do bësh këtë jetë, e kupton, do do jetosh ditët e tua, vitet e tua dhe pastaj Vazhdo. Jo, drejtë është ajo. Kupton, tjetri, është si loja. Tashi në këtë jetë njeriu çfarë bën? Zë një vend pune? Zë një vend pune aty që e kupton që i lejon të marrë një rrogë muaj më muaj. Nëse ti sot nuk do kesh një vend pune atëherë privohesh nga shumë gjëra të tjera që ti po ke dëshirë të bësh. Kam frikë që duke zënë atë vendin e punës Jeri, privohesh nga uria për të bërë diçka me jetën tënde. Po atëherë cila është zgjidhja sipas teje? Nuk e di, nuk e di, kjo është çfarë do të diskutojmë sot, prandaj kemi 3 orë emision. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur me një përgjigje ndoshta për këtë. Mm. John Legend do të këndojë Tonight në këtë momente, ora është 7:13 minuta. Ju përshëndesim që të gjithëve nga Club FM në 104 dhe nga ekrani i Club TV-s. All right. Ora është në 7:20 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjesi. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7:20 po si sot Jeri. Atëherë Jeri. Mhm. Te puna e lamë Jeri. Te puna e lamë. Ëm um, jemi duke folur për një temë sot uh, në klubin e mëngjesit për uh, një temë e cila ka të bëjë edhe me kam përshtypjen unë që është në shumë biseda, në shumë tavolina gjatë gjithë kohës, puna e kërkimit të një vendi pune. Um, njerëzit duan të punojnë, papunësia është e lartë, kështu që të njohësh dikë, të mundohesh të sigurosh një vend pune, është bërë për uh, shumëkënd prioriteti i këtyre ditëve. Plus pastaj që edhe me ndryshimet e mm. qeverive gjithmonë ka mundësi, ka, njerëz që ikin nga puna sepse janë njerëz politikë, kupton do zëvendësohen me të tjerë, stafe që ndërrohen, kështu që normalisht ka edhe një ndryshim etj etj etj etj etj. Por uh, uh, vëmë re për shembull që shumë nga të rinjtë, shumë nga ata që janë rishtarë si i thuash në tregun e punës apo që janë mosha jonë nën 30 vjeç, gjithçka që duan dhe ata është që të gjejnë një vend pune. Mm -hmm. Dhe mua kjo më bezdis pak me thënë drejtën. Dhe nuk e di nëse kam, nuk është puna kush ka të drejtë, sepse kjo është e debatueshme dhe mendoj se e vërteta është gjithmonë aty midis. Unë nuk po them që njerëzit mos punojnë, Sepse puna është nder, kurdo që e bën, çfarëdo lloj pune që bën, qoftë edhe po të gërmosh me kazëm, edhe ajo është punë e duhet paguar për atë. Por nga ana tjetër, që të kesh prioritet në jetë, vetëm të bëhesh një burokrat i rëndomt, një nëpunës çfarëdo. Të futesh atje në një vend, sa të sigurosh atë pagën, të ardhurën mujore që të mbash familjen, unë e kuptoj dhe kjo është në vetvete një kërkesë e kohës, patjetër duhet të mbijetosh. Por me ç'kosto. Domethënë ti ti e mbyll atje dhe duke siguri këta të rinj që do ka pagun. Potencialisht mund mund bëhen më shumë se aq, mund kërkojnë më shumë se aq. Dhe po të kërkojnë nga vetja e tyre dhe për veten e tyre, normalisht do japin edhe për shoqërinë. Ne kemi shembuj për shembull këtu të sipërmarrësve të suksesshëm. Po them mm -hmm. që kanë hapur vend. Për shembull, ta zëm uh, Dritan Hoxha i Top Medias atje. Pam. Një njeri, sa veta punojnë aty? Shumë. Sa veta më të mençur se Dritan Hoxha punojnë aty? Shumë, shumë. Ne, po që Më kupton? E kuptoj. Por që ambicia, ambicia ose ose mund të ishte kështu për shkak mund të qenë, jo ti mjaftohesh bën punën tënde, zë vend pune. Edhe nuk bën asnjë gjë për të janë. Duket sikur janë të përgjumur dhe kërkojnë vetëm diçka sa po, për të fituar disa Nuk mendoj se janë të përgjumur, kjo është kjo është çfarë ofrohet edhe si koncept sot. Normal. Prindërit e tyre u kërkojnë atyre që të zënë një vend pune. Për shembull, sa prindër ke që duan ta bëjnë fëmijën e tyre artist? S'e di. Të gjithë duan t'ua shtojnë po, fëmijët e tyre ushtrive, po e, po sigurisht që ka. Po. E para janë artistët vetë që ndoshta e mendojnë këtë. Mm -hmm. Kam përshtypjen që artistët vetë e kanë më të vështirë. Shumica duan që fëmijët e tyre të rregullohen me një punë. Po ideja është t'i shtojnë ushtrisë së llogaritarëve të ekonomistëve të ku di unë mësuesve etj etj. Ti po thua që kërkimi drejt një vendi pune pengon edhe për sa i përket edhe krijimtarisë. Mendoj që duhet të ketë diçka aty. Se një njerëz jo njëra-tjetrën domethënë. Jo, po të shikosh faqe për shembull tuaja ka pafund njerëz që individualisht domethënë merren me gjëra kreative, futet që nga muzika edhe deri te gjërat e tjera. Ah, është e bukur ajo. Edhe më të mëdha. Ti mund të thuash për shembull që gjatë ditës je je shofer kamionësh, por gjatë natës i bie kitarës në një pub. Jo, apo zhvillon një hobi. Po mund të jetë edhe që mund të mos ketë fare vend pune, por prapë zhvillon atë për të cilën ai e ka hobi ose pasion. Merret me pasionin e tij. Merret me pasionin. Po kjo duhet të jetë e bukur. Dhe që e gjeta më në fund, pas shumë shumë përpjekjesh, ia arrita. Si më sheh Blendi, kjo është e vërtetë. Yeah. Unë kam punuar punë të tjera që nuk më kanë pëlqyer realisht fare. Jo dakord jam unë. Por që kam qenë e detyruar që të punoja, kështu që normalisht duhet ta bëja. Por kjo nuk më bëri mua që të hiqja dorë. Të thotë për shembull dikush thotë hajde të fillosh punë doganieri. Asnjëherë në botë. Pse jo? Sepse unë kam arritur atë që doja. Drejtor në dogana. Po hajde mi tani kot. S'do ti. Po them kot. Okej, në një në një institucion. Po se ajo që unë doja është kjo që po bëj sot. Kështu që përderisa unë e kam këtë. Me një rrogë të mirë, me një rrogë fikse, në QSUT për shembull. Ti rrogë stabël në vendin tënd. Të paktën 8 vjet i ke të siguruar. Ti ke në vendin tënd Jeri. Po, Olta mund të shkosh. Me kënaqësi. Ju ç'mendoni, është është punë e sigurt kjo, se Se kjo, kjo mua më bezdis, nuk e di nëse mundem që ta artikuloj se çfarë po çfarë po mundohem që të them, por që mendoj që njerëzit duhet që ose sidomos të rinjtë, përveç se nevojës së madhe për të zënë një vend pune, për të sjellë një 500000 lekësh në shtëpi, mm -hmm. po them që duhet të kenë edhe duhet ndjekin atë që është dëshirat e tyre. Që është ëndra e tyre. Njeriu e provon të paktën. Po se po se provove pastaj. Po pra, unë jam mendoj që po se provove do rri gjithë kohën ata që bëjnë ato s'e bëra. Po. Ata që bëjnë ato gjëra që ne i kemi ëndra, janë ata që si ne gjithashtu i kishin ëndra, vetëm se ata nuk nuk rreshtën së ndjekuri. Nuk rreshtën dorë. Nuk janë më të mirë se ne. Po, po. Nuk seriozisht e kam këtë. Kam përshtypjen që ka të bëjë me këmbguljen. e kohës kur jeton dhe të bëjë më të mirën. Pa hequr dorë nga ajo që do. Pa hequr dorë. Kurse unë jam se njeriu duhet të kërkojë parimisht ëndrat fillimisht, mm, pastaj gjithçka tjetër. Edhe unë jam me këtë. Kshu e kam unë. Kshu mendoj. Jo domosdoshmërisht domethënë pasi edhe të kesh kryer një shkollë të lartë ose edhe një master ti patjetër të rendesh pas një vendi pune. Po. E keni vënë për shembull si për artistët, se mendoj mendoj që kjo ka kjo është domethënëse. Do ishin po, gjëra shumë të rëndësishme. Po, po, unë kam hequr dorë nga kjo. Unë kam unë kam kam hyrë në një fazë të re, nuk do ankohem më. Jo, shiko, të kjo nuk është ankesë, kjo është të shohësh realitetin ku ne jetojmë, kështu jo, që. Jo, e di, shikon realitetin. Nëse duhet ta themi realitetin, hajde e themi. Pasi shikon çfarë bën. Le të heqin vizën në Shqipëri. Jo, jo. Nuk ka lidhje. Kur i sheh, shiko, kur i sheh Altini, nëse ti i sheh tamam siç duhet t'i shohësh, atëherë mund të marrësh masa për t'i ndryshuar gjërat. Po. Në momentin që bën sikur i sheh dhe bën sikur dëgjon, atëherë nuk do ndryshojë asnjë gjë. Okej. Okay. Faleminderit Jeri. Po vetëm që nuk duam që dalim nga tema, nga tema që po të. Po ka lidhje me temën e gjitha. Për ëndrrat e ditë, po po jemi jemi në Shqipëri, se fillojmë pastaj. Mund mund mund të interpretohet, mund të interpretohet sikur ankohesh. Miq të dashur Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori ne ju përshëndesim dhe ju kujtojmë tema që po diskutojmë për ditën e sotme gjendet edhe në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit facebook.com fraksion klubi i mëngjesit uh, ose kërkojeni atje tek uh, ajo hapësira për kërkim që ka Facebooku në ballë me një vend uh, më Më mirë, oh, oh, na mungon mirë këtu. Kemi shkruar, e kemi shkruar mirë këtu. Se jam mund duke duke mhm. nxituar. Ë, mm -hmm. uh, më mirë një vend pune i sigurt apo të ndjekësh ëndrrat në shtigje të pashkelura, është si e kemi shtruar. Ju vetë mendoni, çfarë duhet të zgjedhin të rinjtë sot një vend pune të sigurt ndoshta? Ta rregullojnë me mik diku, diku, çon si kasa ku? Jam thonë që ti në një zyrë atje në një vrimë, edhe marr atë rrogën në fund të muajit, mbaj familjen apo duhet i riu e reja, vajza çuni të ndjekin ëndrrat e tyre. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja në lidhje me këtë pyetje që kemi sot Kemi dhe kemi Eldin po? You know that I'm a Jamaican Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Mirëmëngjesi ty Mirëmëngjesi Blendi Ça bëhet? Mirë Blendi Ti ç'mendon Eldi për këtë temën? Po Blendi, faktikisht Unë jam për të pritur Blendi Për pritjen, për ëndrrën që mund të realizohet, më mirë të presësh ëndrrën dhe të ndjehesh mirë atje ku do përfundosh, se sa Po nëse të duhet të presësh 10 vjet. Domethënë kur ti thua pritje, e ke fjalën për nuk mund të presësh dot edhe kur të dalë ti. Po si pret, si si pret, pret duke ndenjur. Pret për të realizuar ëndrrat, vetëm pret, vetëm rri e pret. Edhe besoj do ndikojë gjatë gjithë ditës trafiku, sepse tre akset kryesore për fat keq kanë pak trafik drejt qendrës, jo të bllokuara, është rruga e Durrësit, fillon nga semaforët e rrugës Lord Bajron, pranë rrethrrotullimit Zogu i Zi dhe drejt qendrës me trafik, rruga e Kavajës, shkolla teknologjike me trafik, kryqëzimi i 21 Dhjetorit është i bllokuar në kryqëzim, nga të katër anët me trafik, por është e lirë drejt qendrës. Rruga e Elbasanit nga Liceu Artistik drejt Sheshit Bush me probleme, trafiku kalohet ura me shumë vështirësi, kemi unazën e sipërme rruga Bardhyl për momentin, vetëm një krah i saj në zbritje ka trafik është vetëm rruga Ferit Xhajko na zbret drejt stacionit të trenit trafik, rruga e Dibrës për momentin e kalueshme, rruga Hoxha Tahsim me një fluks të lehtë vetëm afër sheshit a pranë sheshit Avni Rustemi, bulevardi Zhan D'Ark edhe gjithë bulevardet për momentin nuk kanë trafik, te Tirana e Re dy pjesë me probleme është rruga Sami Frashëri, që ka filluar pak dhe që në orën shtatë e dhjetë me trafik deri te ura e drejtorisë së policisë, rruga Abdyl Frashëri vetëm në një sens nga Libri Universitar drejt Sheshit Uillson, Sulejman Delvina është e kalueshme, Muhamet Gjollesha që është edhe ajo problematike gjatë gjithë mhm. kohës, ka trafik nga ura pranë shkollës Vasil Shanto deri tek inxhinieria e ndërtimit pra të dy semaforët kalohen me shumë trafik. Faleminderit. Semaforin e Shqyrë dhe semaforin e kryqëzimit 21 Dhjetori. Okej. Okay. Faleminderit Eldi. Mirëpafshim. Atëherë miq ishte Eldi Merolli nga Radio Taxi Classic është uh, njëri nga shërbimet më të mira të taksisë në kryeqytet. Radio Taxi Classic 23 dhe 24 5555 janë numrat e telefonit për të thirrur ata në çdo kohë, taksitë te këmbët tuaja. Kemi tani një quiz me seri për gjithë juve që doni të filloni të ah. luani herët, sot është është kohë e vranët, të rri. Po mendoj është kohë e zymtë. Ka sot duhet një çadër, kudo që të shkoni? Një çadër patjetër, po. Ndoshta, ndoshta dhe një tank. Në vërtet. Shikoj ullirin edhe bredhin atje që tunden nga era. Ka do ketë shi. Po, do të ketë stuhi sot. Do të ketë stuhi sot. Ora të lutem, shikoj pak atë rrogën tonë. Ora e ka thënë që të premte. E di që e ka thënë. Po do ta nis me një orë sot, është e hënë. Okej, do ta nis. Ka dhe shi etj etj. Ka dhe shi. Faleminderit. Okej. Atëherë në fillim fare, meqë është e hënë, meqë Olta e ka nisur me një orë, pyetja për ju është apo në fakt sfida. Mhm. Duam 5 fruta. Tam. Që fillojnë me M. Me M. Mm. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fituat Kthehemi pas në klubin e mëngjesit Gorillaz tani bashkë me Daley Kjo është Doncamatic miq të dashur 7.37 minuta janë 5 fruta që fillojnë me M Çfarë kërkojmë nga juve 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Një orë nga primi muaqës Një orë nga primi muaqës 7:40 minuta mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve e dëgjoni pak Jerin me këtë modën e re dhe të çmendur që ka dalë. Ju e dini që shumë njerëz nëpër rrjetet sociale vazhdimisht kanë një uh, shpikin gjëra të reja dhe kjo kur pëlqehet nga njerëzit e tjerë fillon të bëhet një, një modë. Dhe kështu ka ndodhur edhe Shkon virale, siç thuhet. Mm, po. E vërtetë. Mhm. Dhe kështu ka ndodhur edhe para pak ditësh me faqen e Facebook-ut ku një vajzë 21 vjeçare është Lizi Darley, e cila ka pasur një lloj ideje krejtësisht ndryshe. Ka parë që selfie ka qenë një nga gjërat që njerëzit kanë pëlqyer. Praktikisht është në modë. Por ajo ka menduar që selfien ta sjellë në një formë krejtësisht ndryshe dhe quhet okay. Sellotape Selfie dhe wow. është frymëzuar nga filmi Yes Man ku luan Jim Carrey. Nëse keni parasysh filmin, është një pjesë ku Jim Carrey me natriban ka shpërfytyruar veten. Veten. Po, e ka dalë. Dhe e gjithë kjo uh, vajza ka menduar pse mos të bëjmë edhe ne selfie të kësaj forme dhe prandaj e ka quajtur Sellotape oh. selfie, ku shumë njerëz kanë marrë mm. natriban dhe kanë shpërfytyruar veten e tyre oh. dhe më pas kanë bërë një selfie. E kuptoj. Dhe kjo ka pasur mijëra klikime menjëherë Dhe shumë njerëz të tjerë janë bashkuar kësaj lloj mode të re dhe kanë filluar ta përdorin sa më shpesh të munden. Po, po. Monstruoze fare. Wow, interesante. Të shpërfytyrosh veten me një natriban. Nice, okay, domethënë ideja për ata që na dëgjojnë në radio është që duhet të marrësh natriban miq të dashur dhe me natriban pastaj ta ta rrethosh rreth fytyrës. Sigurisht do të ndodhi që të të ngjiten buzët e hunda të mm. shtrembrohet në një anë etj etj etj, por ajo ima, ai imazhi duhet të thënë që është interesant. Interesant, pak i shpifur. Interesant, sigurisht i shpifur, por që gjithsesi interesant. Mhm. Mm Po pra. diçka më pëlqen. Imagjino për shembull sikur njerëzimi të kishte këto lloj tiparesh. Jo, jo, jo. Do të thotë që ndodhni në Gjëra që ndodhin. Po po, gjëra që ndodhin. Do thotë që Unë mendoj që ka një ka një ka një një mendje, një po, mendje të ligë që i kurdis gjithë këto. Sa mund të thësh? Pse duhet bëhet modë kjo, shpërfytyrimi po, i njeriut? Lizi Darli e ka bërë. E ka bërë. E ka pëlqyer. Lizi jo, Darli. Ideja e kësaj vajze është. Darth Vader. Darth Vader. E ka pëlqyer shumë filmin uh, Yes Man ku luan Jim Carrey dhe pikërisht atë momentin kur ai e ka shpërfytyruar veten. Mm -hmm. Dhe prandaj ka thënë, po e provoj një herë se nuk i dihet. Okej. Okay. Shkojmë tek muzika tani, Ready for your love, është titulli i kësaj kënge. Gorgon City. Ne dëgjojmë uh, tani në klubin e mëngjesit, ora është 7:43 minuta miq. Ju përshëndesim. I'm ready for the start of something new. I'm ready to depart from what make me blue. I'm ready for my heart Para stuhisë kam përshtypjen është para stuhisë po, moti. Edhe pak. Ehm, kështu që pak. Bëuni gati për këtë të sotmen. Duhet një çadër ndoshta sepse sot do të bjerë shi. Dua të shikoj uh, Olta pak se si do të jetë uh, si do të jetë moti këtë javë, lutem Olta. Është me është me interes. Deri të premtën kemi shi, pastaj të shtunën thuhet që do hapet. Pra fundjava do të jetë e mirë. Po. Deri të shtunën që më del, del e mirë. Okej, okay, kemi edhe një temë që është uh, shumë interesante. Sot në klubin e mëngjesit mund ta gjeni në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, shkoni atje, mund ta lexoni. Miq, ëm um, e kam shkruar vetë atje dhe nuk dua që njeri ta keqkuptojë apo sikur unë, më kupton? Sikur ne po themi rrini pa punë domethënë. Rrini pa punë. Nuk po themi këtë. Por po pyesim, më mirë një vend pune i sigurt apo të ndjekësh ëndrrat në një shteg të pashkelur? Kjo është pyetja, është dilemë që njeriu e ka. E kanë artistat. E kanë artistat e jo kanë e kanë po, jo vetëm artistat, por kam përshtypjen që që artisti kur e bën si profesion e ka është më i prirur ndaj këtyre. Mm -hmm. Sepse në fund fare artisti është i varur nga nga kreativiteti i vet. Ja u bllokua për shembull se ndodh që artisti bllokohet. Ka periudha ku nuk po, prodhon. Po bllokohet se nuk e jep punë. Nuk ka. Po edhe ajo është. Tani ka njerëz që kanë shkruar, për shembull, kishim uh, mm -hmm. kishim një mesazh nga një vajzë që më kishte ardhur këtu në mëngjes. Ëm um, Një sekond, sekond. Opa, oh, Iva. Tam. Është Iva e cila thotë mirëmëngjesi. Pas 10 vitesh në administratë, nga njëra anë them u lodha. Mm -hmm. Dua ta diskutoj diçka tjetër, por nga ana tjetër them shyqyr që jam në punë. Ju thoni kërkoni ëndrrat në kohën e kolerës. Është pyetja që ajo bën. Madje e po, ka me pikëpyetje pikëçuditëse. Nga hmm? Në një kohë që s'ka punë, ti kërkon të bësh ëndrrat e tua. Tani kështu ka qenë gjithmonë. Ka nga ata artistët e mëdhenj që kanë jetuar në kohëra kur kolera mm. ishte prej vërteti jo simbolike. Po, gjithë ata që heqin dorë nga ëndrrat do të thonë që nuk kanë më, por unë kam përshtypjen që thjesht i kanë lënë në gjumë. Unë nuk po them që dilema është e lehtë. Domethënë kjo është kjo është vështirësia e saj. Megjithatë njeri, mm -hmm. se dhe ne dimë që çdo dentist do që të bëhet poet, për shembull ka jo të gjithë. Çdo dentist do që të bëhet poet ke nga unë. Vërtet. Është një mënyrë të thëni. Ato po. që një unë Është një mënyrë të thëni. Që njerëzit kanë gjithmonë më shumë se jo, një. Okej, okej, le të heqim dentistët që një Olta. Tani ka dhe një gjë tjetër. Ka gjë, ka dhe një gjë tjetër për shembull që që kjo kjo pastaj ka të bëjë edhe me kushtet e vendit pak më shumë. Sepse unë kam vënë re një gjë për shembull që jashtë edhe kur përfundon që bëhesh menaxher shitjesh për shembull apo shef i një centrali të vogël atje apo ku di unë merresh me koordinimin e shoferëve të mauneve, mm -hmm. pra punë po them pa lavdi. Ëh, mm -hmm. uh, megjithatë ata jashtë, sidomos të paktën në eksperiencën time i zhvillojnë këto që quhen hobi. Që mund të jetë për shembull që mbas dite, ëh, mm -hmm. ata merren me fotografi. Po, po. me fotografi pa. natyre. Dalin në natyrë, fotografojnë liqene, ambientin, pisha, mm. më kupton gjëra. Ka nga ata për shembull që, që janë pjesë e një grupi muzikor. Edhe i bien kitarës. Po. po. Ka nga ata që ndërtojnë kompjutera. Mhm. Edhe pse janë shoferë në ditën, domethënë ndërtojnë kompjutera nga këta fantastikët mm -hmm. me drita brenda e me ku di unë se çfarë, se u jepet, u jepet për atë punë. Pra, zhvillojnë këto hobit i kanë. Përveç se punës, që ditën e merren. Bëjnë edhe një gjë tjetër. Mm -hmm. Këtu tek ne nuk e vë re këtë pra, shumë. Pra, kjo s'ndodh. Hobi nuk njeh njerëz që me, domethënë, okay, janë pesë gjashtë, ne i dim. Po. Mm. Sa që bëjnë paragliding, sa që domethënë po Nuk është shumë e zhvilluar. Masivisht i ke të gjithë tek Toto Loto, ku di unë se ç'janë këto të, të basteve. Ëh. Mm -hmm. Domethënë njerëzit janë atje ose në kafe. Po nuk është se kanë ndonjë Nuk është se i zhvillojnë ato dëshirat e tyre. Tani kjo mendoj unë është kulturore këtu tek ne. Normal. Po pra. Që nuk kemi të, sidoqë ka pasur dikur shtëpi pionerësh e shtëpi, ku di unë tani, pallati i pionerëve që njerëzit merreshin me aktivitete të ndryshme kulturore. Tani ka sigurisht, nuk është se është Por tani është shumë e vështirë, kam përshtypjen, ndonëse shumë pak e përhapur. Mm. Dhe shumica e kalamajve ose rrin brenda në në video game, ose detyrojnë prindërit që t'i çojnë në kurse specifike. Nëse. Na tregon atë historinë tjetër. Unë po bëj gati një anagram, ndërkohë Olta do të të pyes nëse kemi një fitues në lidhje me kuizin tim 5 fruta mm -hmm. që fillojnë me M. Bëj gati një emër. E kemi, e ke gati. Okay. E kam gati madje, është Durimi dhe thotë mango, Mango 1. Molla. Molla 2. Mandarina. Mandarina 3. Manafera 4. Mani 5. Bravo, bravo, bravo. Dhe fiton një orë nga Premium Watches. Bravo Durimi. Okej. Një orë nga Premium Watches ishin 5 fruta me M që ne kërkuam sot në mëngjes. Mund të bëjmë një tjetër? Dakor. Mundet? Oh yes. Oh, faleminderit. I duam shqiptar. I duam shqiptar. pesë emra njerëzish që fillojnë me B. Me B. Me B. Por emra shqiptar. Kujdes, emra shqiptar. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues Ne nuk na përjashtohen Bobby mm, Bill Këto Billan po Balorent Beyonce ju lutem Po mos O Balorentin po Në asnjë mënyrë Mirë, um, jeri. Atëherë unë dua të tregoj diçka që ka ndodhur në Maqedoni, uh, ndryshimet e klimës po sjellin edhe ndryshime të çuditshme tek bimët, por edhe te gjallesat. Kohët e fundit apo më, më saktë gjatë fundjavës mm -hmm. është vënë re në Maqedoni, në Shtip të Maqedonisë, një insekt Ku? që në Shtip, në Shtip të Maqedonisë. Është një insekt shumë uh, i pazakontë mm. sepse në pamje të parë duket si një karkalec, Por përmasat e tij të trupit janë aq të mëdhaja sa një lepur. O të keqen. Pra është një karkalec shumë shumë i madh dhe ky insekt fillimisht është parë rastësisht nga një banor dhe më pas janë marrë të gjithë specialistët përkatës për, për të parë uh, se për çfarë insekti bëhet fjalë. Rezultoi që ishte një lloj insekti i paparë ndonjëherë mm -hmm, tjetër mm -hmm. dhe dyshohet që mund të ketë ardhur diku nga Zelanda e Re. Megjithatë pas studimeve të shumta të gjithë specialistët kanë vënë në dukje që njerëzit të paktën në Maqedoni nuk duhet të kenë uh, dalin fushave. Jo, nuk duhet të kenë frikë sepse është një lloj insekti vërtet me përmasa shumë shumë të mëdhaja dhe të papara ndonjëherë, por, por nuk dëmton jetën apo uh, nuk dëmton njeriun. Nuk, nuk kjo është e rëndësishme. Po. Okej, okay, mirë, kjo ka rëndësi. Anagramën do e bëjmë pak më vonë. Okay. Dua që ta bëj kështu bomb, kështu që Sa vetë bomb, digi dom, digi dom, duhet të përqendrohesh. Po, duhet të përqendrohesh. Caro Emerald do të vijë tani me Liquid Lunch, miq të dashur. Kjo është e fundit. Drekë e lëngshme, po. që i referohet faktit që për drekë ndonjëherë mund t'ia fusësh me birra. Jej. E ka patur. Drekë e lëngshme, Caro Emerald. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:05 minuta, 8:06 po shkon. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes të gjithëve. Në 104 edhe në ekranin e Club TV gjithashtu. Unë jam gati për një anagram, dua që ta shkruaj tani. Ëm, um, nëse ju jeni gati, le të lëshojmë edhe gati siglën. Gati jemi. gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala për sot? Kafshë. Mhm. Mm Kafshë. Po. Si. Po. Kafshë. Xhori. Si Xhori. Au. Kafshë si Xhori. Po. Xhori në njëf. Është kafshë. Nuk e njohim personalisht, po dim që ka një Xhori. Mhm. Mm Pikërisht kafshë si Xhori. Është Xhori, Xhori është është si kafshë, e kupton? Po e quajmë që Xhori është një i fortë i lagjes. Mhm. Mm Kështu i ka mbetur. Mhm. Mm Mund ta kishim edhe Rixho. Po e ka Xhori. Edhe të gjithë duan të bëhen kafshë si Xhori. Kafshë si Xhori është anagrama e ditës sotme miq të dashur, kafshë si Xhori. 069 20 70 222 069 20 70 222 Për të zgjidhur këtë anagram Duhet që të rivendosni këto gërma Në një formë tjetër Të formoni një fjalë është një fjalë në gjuhën shqipe Kafshë si Xhori. E vështirë më duket. Goxha e vështirë. K A F Sh Ë Ajo kafsha e komplikon gjërat. I Xh O R I. Kafshë si Xhori. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Okej, okay, kafshë si Xhori është anagrama e ditës sotme. Ndërkohë që Olta do të na japë tani edhe emrat e fituesve të lojës së dytë me serinë klubin e mëngjesit kemi kemi kërkuar pesë emra, emra shqiptar që nisin me B. Jepi Olta. Dhe Anita thotë po. Po. Besim, mm -hmm. Bekim, Besnik, Bujar dhe Behar. Bravo. E saktë. Kështu që. Është saktë. Mm? Po, e vërtetë. Okej, okay, në rregull, në rregull, në rregull. Kush fiton? Anita. Anita, Anita bravo, bravo, Anita. bravo i qoftë Anitës. Mirë, mund të bëjmë një tjetër nga këto. Në këto momente, menjëherë madje, ojej. Kërkojmë tani nga juve, miq të dashur, 5 qytete nga vendi dhe bota, të cilët fillojnë me P. Me P. Me P. 0-6-9-27-12-2 Me p si një poni mm -hmm. Që është një ma Një qeni Një oh, një ma Një kal i vogël Një kal i vogël është shumë i bukur Urdhëro Në komendi jeri është shumë i bukur Faleminderit jeri Asgjë Blendi Ok, kemi gati dhe lojën e censurës ani me Altinin këtu në klubin e mëngjesit miq të dashur Unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ja jep, por do të vi duke është zoti Arben Ristani, i cili flet për mazhorancën. E dëgjojmë edhe njëherë. Na hëngre me këto për zgjedhjet. Uh, unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ja jep, por do të vi duke Por do të vi duke u pip. Do të vi duke u ah, pip pip. E dëgjojmë edhe një herë. Uh, unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ja jep, por do të vi duke 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin Për ta fituar e shumë e vështirë Mistere i ke këto Ku e di ti se ç'ka thënë Arben Ristani atje? Mund të ketë thënë çdo gjë. Ti di se njerëzit janë shumë të vëmendshëm. E di, ok, në rregull, në rregull, ok. Dëgjuesit tanë. 069 20 70 222 dhe gjeni fjalën që mungon atje 069 20 70 222. Më mirë shtegu i pashkelur sepse në vendin tonë me këto rroga qesharake s'mban dot veten e jo me familjen, Por uh, pa bërë këtë gjë thotë, për, për ta bërë këtë gjë duhet shumë guxim, është Amarildo që i është përgjigjur pyetjes tonë, miq të dashur e gjeni në Facebook, më mirë një vend pune i sigurt, i sugurt ka dalë këtu, apo të ndjekësh ëndrrat në një shteg të pashkelur. E di pse se bën një është një kontrast. Autokorrekt ndonjëherë mm. kjo. Ndërkohë dikush që e quan veten në Facebook Here Without You, thotë po të oh. jesh mirë ekonomikisht nga familja, pse jo të ndjekësh ëndrrat. Shtegun pra. Okej. Okay. Ana ekonomike është okay. ajo. Që i detyron njerëzit që të punojnë edhe ndoshta aty ku nuk nuk i pëlqen, ëh. Mm. Të rendin pas punës. Diet Mari, për shembull thotë në ditët e sotme më mirë një vend të, të sigurt pune. Kjo është pyetja që kemi për juve sot, miq të dashur, më më mirë që njeriu të zërë një vend pune, çfarëdo qoftë. Po thoshim qëparë një vrimë diku në administratë ta mbushi, një qoshe të vogël që t'i gjejë vetes një karrige që ne kaq shumë e kemi dashur si popull, apo njeriu duhet të ndjeki, unë kam një merak. Kam një merak që potencialet njerëzore nuk arrihen duke kërkuar një vend pune me mik. Duke kërkuar që të futesh diku, të sajohesh disi, të marrësh një rrogë çfarëdo, vetëm që ta marrësh dhe të rrish aty. Punë në shtet. Të ngrohësh Karrigen. Atë karrigen për 8 orë rrish çdo ditë. Unë nuk po them që puna nuk është nder. Unë nuk po them që edhe punët jo aq të lavdishme, jo aq të ekspozuara nuk janë të rëndësishme. Mhm. Çdo mm -hmm. gjë është e rëndësishme. Unë kam vetëm frikën që shumë shpesh me çka vë re unë në disa raste, të rinj me potenciale për të bërë gjëra shumë më të mëdha, ndoshta, ndoshta, mm -hmm. që mhm. nuk është se i kanë këto mundësira që t'i bëjnë, shkojnë edhe ngucen në një vend pune atje, Sigurojnë diçka edhe e mbyllin. Si thua, atë idenë që kjo është tani. Do mbajmë këtë vendin e punës këtu dhe kjo do të jetë. Dhe ambicia sikur tkurret dhe, dhe uria sikur shuhet dhe ti nuk ke më dëshirë të bësh asgjë. Dhe harron se çfarë ke dashur që të bësh në jetë apo çfarë ke dashur që të bëhesh. Ti thjesht je ky nëpunësi Që pi kafe aty përjashtë, e kupton, punën nuk e bën dhe aq mirë punën, punën se do që se do. Se ajo nuk është një punë që e dashuron, ti ajo është një punë vetëm sa për të mbajtur frymën gjallë, që ti e urren realisht deri në momentin që fillon urren edhe veten tënde pastaj për njeriun që je bërë, se jepi 10-15 vjet. E kupton. Mm -hmm. Se punën, se të ndryshon ajo e të bën të ndryshon tërësisht. E gjen veten një ditë që je Mr Bean. Edhe ai kishte një punë të rregullt. Kështu që unë për vete mendoj që më mirë ai shtegu i pashkelur sesa një vend pune i sigurt. Mua më tmerron fakti i një vendi pune të sigurt. Me, me sinqeritet e kam. Mm -hmm. Dhe një gjë që nuk kuptoj nga njerëzit është kjo për shkakun. Po është pak e vështirë kjo se quajn... puna e sigurt nuk është sado ti të mendosh që është e sigurt, nuk del asnjëherë që të jetë ashtu. Kur njerëzit thonë për shembull që duan një punë të sigurt në shtet, mm -hmm. Kjo mua më duket gjëja më pa sens. Kjo është vrastare. Në në shtet, në shtet siç shihet, sa herë që ndrohen partitë, partitë e qeveritë etj, ndrohen dhe njerëzit. Po. Po një vend pune në shtet, do thotë që ti duhet të të të të të, të bësh punë si militant. Më kupton, të shkosh mbrapa nëpër fushata, të thuash gjëra që s'i mendon, Të kapërdish gjëra që s'hahen. Të jesh një marionetë në duart e dikujt tjetër. Mund të jetë kështu. Një punë në shtet është shpërblimi i një kontributi të dhënë në një parti apo në një tjetër, që për mua është mënyra t'i mësosh këtij të riut se mënyra për të bërë para në jetë është të bëjë furça PD-së, e furça PS-së. Kjo është e frikshme. Të shkojë mbas Ramës apo mbas Bashës në mënyrë që të sigurojë jetesën e vet. Ta ta mësosh të riun që duhet të jesh servil i këtij ministri apo atij zëvendësministri Gjatë gjithë kohës apo t'ia dish për nder këtij apo atij në mënyrë që të bësh përpara në jetë, që duhet ta, ku di unë, ta, ta ta mbyllësh gjysmën e trurit dhe mos mendosh, mos kritikosh, mos mos flasësh në mënyrë që mos mërzitet njeri dhe ty të të hapen mundësi se po të flasësh, po të kritikosh sigurisht dyert mbyllen me shpejtësi. Mhm. Qofse kjo është çfarë neve u japim si perspektivë atyre, atëherë s'kemi qullosur asgjë. Nuk mendoj. Ne nuk kemi bërë asnjë lloj ndryshimi. Ne kemi shumë bezdi këtë punën, se kjo puna në shtet është zakonisht është e lidhur edhe me një kontribut, po themi, imoral në në politikë, sado i vogël qoftë. Po ky është mendimi im. Gjithsesi. Ë, uh, kështu që unë e shikoj më mirë veten në privat. Për shembull, ku ti në fund fare vlerësohesh për atë që di të bësh, Qoftë se s'di ta bësh, nuk të mban njeri me bukë, se s'ka dalë njeri që të mbajë ty dhe familjen tënde me bukë. Dhe nuk ka pse. Qoftë se s'je i zoti. Mhm. Mm Vazhdo. Tjetri, vjen tjetri e bën më mirë, po ti mund të jesh i zoti për të. Pa diskutim. Mm -hmm. Unë për, këtu kështu e kam, të paktën mendimin tim.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 8 e 21 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Ora është fiks për të prezantuar edhe një të ftuar që kemi sot në klubin e mëngjesit. Një djalosh i cili quhet Vlasov Sulaj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Edhe mirë se u gjeta. Është njëri nga ata që kanë ndjekur ëndrrat. Ne kishim uh, kemi bisedë sot Vlasov, e cila ka të bëjë me me dy alternativa që shtrohen para shumë njerëzve. Njëra është që të sigurosh një vend pune me mik ndoshta me të njohur, me një shok të babit, mamit, a ku di unë se çfarë mund të jetë një punë në në kesh, në çez, në doganë, në tatime, Në shtet diku ndoshta në një ministri, ndoshta në një zyrë, në një institucion te një spital shtetëror, a ku di unë se çfarë dhe ti zë një vend pune, edhe ngroh atë vendin e punës për po themi 20, 25, 30 vjet, pastaj avash no. Po. avash mendon për një pension, a ku di unë se çfarë, por ndërkohë që mbrohesh atje nga stuhitë, nuk merresh as me art, as me fotografi, as me udhtim, as me një gjë tjetër, sepse nuk ke ndjekur ëndrrat e tua. Ti vetë kë do të preferoje? Ë uh, normale ëndrrën. Ti thua normale po. Edhe siç funksionojnë gjërat këtu, diskutohet që do vendosnim dhe pak mikun. Mhm. Mm Çfarë tjetër? Me sa di unë edhe edhe për të zënë një punë në një administratë private duhet mik. Po, jo sigurisht. Që të flasim drejt. Jo, jo, jo, e di, e di, e di. E di. Edhe po gjithmonë ëndrra, unë ideja ime ka qenë për ëndrrën dhe për ëndrrën do jem derisa. Tani cila është ëndrra jote që, që publiku të të njohë pak nga pak sepse edhe të kuptojë se pse ti je këtu këtu sot. Atëherë, ëndrra ime ka qenë shumë e hershme dikur mhm. ndaj mm -hmm. uh, zhanrit të pikturës, por piktura Sipas koncepteve të mia ka filluar edhe është zbehur, edhe unë u takova me fotografinë mm -hmm. në akademi. Mm -hmm. Ne bëjmë vetëm 3 vite fotografi, normalisht duhet të bëjmë më shumë duhet të jetë specialitet. 3 vite të fundit i bie? Po. 3 vite të fundit para se të diplomoni. Është është lëndë, është lëndë përmbushëse, nuk është specializim i mirëfilltë. Mm -hmm. Është edhe fotografia si po. një si një ekstra. Ë, momentin që u takova totalisht nuk hoqa dorë. Dashuri me shikim të parë. Normal. Sa i- kohë, sa kohë bë, sa vite u bën? Shumë. Ja, gati diku ke 8 vite. 8 vjet që merresh me fotografi. Po, po. Si profesionist në në në terrenin shqiptar 3 vite kam. Domethënë ti je, ke studiuar pikturë, Po. Ë uh, ke talentin e pikturës, nga kjo e ke nisur, si thua me në artet pamore. Po. Pastaj në akademi ke rënë në kontakt me fotografinë, e ke dashuruar, siç po më thua. Total. Dhe që atëherë ke 8 vjet që ndjek këtë ëndërr. Po, kam kam bërë dhe dhe një specializim në Itali. Mhm. Mm është një brand në fushën e fotografisë që ofron specializim fillestar mesatar dhe advanced. Mm -hmm. S'ka rëndësi për emrin dhe sigurisht. Jo, i avancuar gjithashtu po. Edhe Jo, mund të thuash, nuk ka problem. E Canon i të e, ofron Canon. Canon, domethënë po. prodhuesi i madh i aparatit. Është akademi e mirëfilltë, por uh, nuk uh, këtu te ne nuk njihet si specializim. Mm -hmm. Nuk e di pse, nuk e kuptoj. Tani po. ti kjo që po bën është që, që ti ke zgjedhur, domethënë edhe unë shoh që shumë, jo vetëm ti, po shumë çuna janë afruar tek edhe goca, ë uh, tek dasmat. Duket si një mënyrë e mirë dasma për është mar, është është sens i fotografisë për të nxjerrë të ardhura. Sigurisht, mm -hmm. patjetër, unë këtë e kuptoj shumë mirë. Ë uh, mund të duash të fotografosh xhirafa, por por dasmat kanë më shumë para. Kam vështirë pak për momentin, po megjithatë, megjithatë, ë uh, edhe pse mund të jetë pak standarde dhe dasmat janë si dasmat, Të jep mundësinë që të krijosh, të jep mundësinë që të dallohesh nga të tjerët. Atëherë, uh, unë kam ndjekur shumë seminare për dasmat dhe dasma ka shumë zhanre që mund t'i ndjekësh. Është reportazhi, mm -hmm. është fashion brenda në dasëm, është historiku brenda në dasëm sërisht, mm -hmm. është glamur brenda në dasëm, ka si shumë glamur luks pra. Po. Mm -hmm. uh, në qoftë se ti di të kapësh uh, objektivin e këndshëm, të mirë në dasëm, realizon shumë gjëra më të mira se ç'mund të realizosh në një set fashioni. Mm -hmm. Është e garantuar kjo. Po, është dhe çik përvoja. Pas tani uh, tani uh, megjithatë njerëzit po, unë shikoj për shembull që kam këtu ke sjellë një një album Edhe unë kam një album. Ky është një album dasmash. Mm. Ky është album, ky është libri yt? Atëre, buku im është te vajza. Kjo që ka vajza. Po, po këto printimet janë shumë fantastike. Po shikoj ca printime që janë një një faqe e tërë. Kjo është fotografia e nuses. Janë shumë shumë cilësore, shumë të pastra. Dhe nuk janë fotografi të ngjitura këtu. Jo. Nuk ka reliev, këto janë të printuara në në këtë letrën që është shumë speciale, shikoj si si xham. Ato quhen fotobook, ëh, mm -hmm. Tek ai album unë jo pa qëllim ta kam sjell se është një fotografi fituese që unë kam marrë një çmim te kjo firmë që ofron albume, ka mm -hmm. 2800 member fotograf nga e gjithë bota. Mm -hmm. Cila është fotografia fituese? Është këtu? Ka lënë pak, jo, është tek faqet e parafundit. Edhe ka 20 testimon dhe 4 ambasador dhe nga këta 20 testimon fatmirësisht dy janë shqiptar, një prej të cilëve jam unë. Kjo është fotografi. Kjo është fotografia fituese. Kjo këtu. Mm. Po. Atëherë ajo fotografi quhet Gjeneza, që mua mu desh ta përktheja në gjuhën angleze sepse konkursi ishte ndërkombëtar. Genesis. Mhm. Po, mm -hmm. edhe uh, përfaqëson fillimin e jetës në tokë. Tani është vajza, është nusja, nusja me një mollë të kuqe në dorë dhe po mban po. barkun. Po. Nusja është shtatzënë. Mm -hmm. Tash jeta lova. Në muajin e 6. Shumë bukur. Edhe Aha. po tua them relievin ku është fotografuar, besoj se do habiteni, se është jo shumë nga nga plumba si duket. Jo. Nga është. Jo. Diku kur ngjitesh për në Dajt po shumë afër. Ashtu ha? Oh. Po. Kështu që edhe relievi këtu ka bër uh, ka bër përshtypje ka përshtypjen unë. Normalisht. Tek ata njerëz që kanë vlerësuar. Domethën kur është uh, dorëzuar fotografia është shpjeguar çdo detaj, uh, jo jo asnjë gjë rastësisht. Shumë mirë. Tani unë dua të të pyes, ë uh, le të bëjmë edhe pak bisedë shumë konkrete, edhe po. ta lidhim pak me këtë temën sot. Ë uh, ty urime për për vlerësimin, për fitoren këtu, edhe kam për shembull, si mund të gjejnë njerëzit për shembull nëse janë të interesuar për Atëre, në web jam Vlasov Sulaj, mm -hmm. kurse në Facebook Vlasov Sulaj fotograf, anglisht fotograf. Photography, po që e po. shkruajnë ashtu. Okej, okay, Vlasov Sulaj, miq të dashur, ta mbani mend për të parë uh, cilësinë e punëve që është me vërtet shumë e lartë. Edhe cilësia e po. printimeve këtu tek këto tek edhe te libri personal. Al albumi personal. Po, që e ka po, si ekspoze të punës së vet. Ëm, um, shumë i rëndë. Sa sa A është një jetesë e mirë kjo e fotografit? Po jo. themi një fotograf i cili i cili arrin që të bëjë, nuk e di, një po një numër të caktuar dasmash në një vit. Jo, në qoftë se nuk është pasioni në mes, jetesa është shumë e keqe. Sepse uh, aksesorët e fotografisë janë relativisht të larta, të shtrenjtë. Kundrejt pagesës që ne marrim këtu, mm -hmm. edhe konsumohen shumë shpejt. Mm, ka për shembull, për shembull, një fotograf që shkon në një dasëm, sa sa në para, sa vlerë materiale ka me vete? Mund të ketë. Cila është kosto e aparatit e objektivëve gjithë çfarë do të thotë? Po ta themi vlerën se jemi në terren të vështirë. Jo, po them, për shembull, unë iki me 12000 euro në një dasëm. Me 12000 euro në një dasëm. Domethënë, po. nëse ty të humb një nga ato sendet, të humb një 3000-4000 euro, domethënë. Normal. Në një nga ato aparate. Normal. Kështu që ka kosto puna. Është kjo që po thua. Pa diskutim. Mm -hmm. Vetëm shateri është diku ke 300 e ca euro që është 150 mijë shkrepje. Mm -hmm. Një gjë që njerëzit s'para e din këtë gjë. E kuptoj, kështu që më mirë që nuk është dashje vetë asnjë ndonjë. Po, plus që lufta Nikon Canon bëhet më e ashpër edhe fillojnë në 2 muaj, në 3 muaj nxjerrin ai produkt dhe Ti e di shumë mirë se me sa di merresh me fotografi kur fillon del diçka më e re të dela nga qefi, pavarësisht se ti e ke blerë 5000 euro atë aksesor. Po. Po mirë, mund të mashesësh mua në çdo. Blerë 5000 euro. Kjo është zgjidhja më e mirë. Ndërkohë kjo, kjo është që kam unë në dorë Blendi vetëm pak sekonda, do t'i uh, pëlqej shumë Oltës, se është një album me Është produkt i bebeve. I bebeve, po. Oh, më duhet. Olta. Është shumë e bukur. Me punën tënde Blasov Sulaj miq të dashur është fotograf mund ta gjeni në Facebook Blasov Sulaj fotografi në në atë faqe por kam përshtypjen unë që aty mund të lidhen pastaj fare një. Është dhe studio që është shumë e kollajt për të gjetur, mm -hmm. por uh, nga që s'ka sistem për efekt marketing, s'ka sistem, sistem adresash prandaj. Në ku e ke studion pak a shumë? Ke gropa, ke ish ekspozita. E di gropa. Brava gropa. Brava nga dy. Është adresa më e mirë e mundshme. Një sekondë tashi, se brava gropa s'ka dy të më humbe mua aty tash. Atëherë është QPZ-ja uh, gropa përbri mm. QPZ-s është një pallat gri 12 katësh. Okej, okay, tamam se tira. Rruga Nikola Jorgji më duket. Dëgjove. Përballë QPZ-s është një pallat gri. Është i dukshëm. Jo, s'është fare, s'është fare i dukshëm. Ç'është bërë? Se si bën një foto, më mirë ta nxjerrësh kështu me foto. Jo, e kam hedhur edhe e kam regjistruar te këto që është Google Earth këto gjëra me fotografi del, po. Shkëlqyshëm. Mirë, unë falënderoj. Shumë sukses juve, shumë faleminderit. Kthehem pas Klubin e Mëngjesit me më shumë miq të dashur. Paolo Nutini ja një djalë që zgjodhi shtegun e pashkelur, po duket se je okay, je shumë mirë. Kthehem pas klubin e mëqyesit. Që të stërvitesh për të përballuar qentë e racës Pitbull kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh Klubin e Mëngjesit. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:34 minuta. Ju përshëndesim që të gjithëve. Është Koha miq të dashur për t'i dhënë fjalën kolegës Jeri këtu për njërën nga historitë e saj plot interes. Dhe uh, kjo histori që do ju tregoj tani Kujdes. ka nevojë për një stomak shumë të fortë. Okej. Okay. Sepse oh. është hapur një oh, restorant më vonë, lutem. Një sekond. Është hapur një restorant i tmerrshëm në Indi. Barko. Pavarësisht emrit që mban ky restorant në Indi e ka mm. Lucky Restaurant. Lucky, pa, si po. me fat. Po, me fat, por ka një por, histori shumë të çuditshme dhe të tmerrshme. Sepse Në këtë rest, ky restorant mm. është ngritur uh, mbi mm -hmm. varreza. Ah, Okej. Okay. Dhe brenda ambientit të restoranteve yes. ekzistojnë edhe varreza. Oh, varre reale jo. të shumë shumë njerëz. Kush ato që... fantazmat servirin, e Kamarierët janë kështu komplet. Pra, të çdo gjë serviret për të ngrënë në një varrez të vjetër, shumë të lashtë dhe pronari. Këto janë si tavolina i tij. Varrezat ndërkohë që jo, anash ke. Jo, jo, jo, jo, Tini, por uh, është komplet uh, banaku i restorantit i ndërtuar mbi varre të njerëzve që nuk janë më dhe tavolinat, kuptohet. Mund të jenë varre të njerëzve që janë më. Që janë, që janë po. dhe tavolinat janë pranë varreve, ndërkohë që ti ushqehesh ke një varr aty që është Mund të hash një drekë me gjyshin e po. ishit. Sallatën mund ta hash ose mund ta ofrosh si buqet. Pra janë tavolinat pranë arkivoleve të ndryshme. Ha Jeri. Faleminderit Jeri. Por çfarë ndodh është që mua më bëri shumë përshtypje. Do të kam gjëra. Jo, jo. Nuk po merrem me gjëra si çfarë ndodhin aty, mund të imagjinoni vetë. Jo, Por ajo që mua më bëri përshtypje është që njerëzit Ishin aq shumë kureshtarë dhe është shumë i preferuar si restorant. Kami ha. Po, gati çdo ditë ka shumë njerëz që shkojnë dhe ushqehen në këtë lloj restoranti dhe mua më duk shumë e tmerrshme. A kemi xhiron ditore Jeri se shkon ti që ta di. Nuk e di, por sipas pronarit të këtij restoranti, ë thuhet që Njerëzit vijnë këtu sepse përjetojnë një eksperiencë shumë unike dhe tepër të veçantë. Dhe madje madje disa prej tyre kanë thënë që kur jemi larguar nga ky restorant, neve na ka ecur fati shumë mirë. Pra kemi pasur një ditë shumë të mbarë, mm. ndoshta dhe prandaj pronari ka vendosur ta quajë Lucky Restaurant. Më pëlqen kjo. E laki restorantit. Lexojmë uh, disa nga komentet që kanë mbërritur këtu edhe me temën që kemi për ditën e sotme. Miq të dashur kemi pyetur. Në fakt kemi nisur pak nga kjo. Mm -hmm. Duket sikur gjithçka që shqiptari kërkon sot për sot është që të ketë një punë të sigurt. Sidomos ata që janë të rinj, mosha nën 30 vjeç, kërkojnë vetëm një punë, më gjej një vend pune, më siguro një vend pune, më lër të futem diku, të sajohem disi, Në mënyrë që të marr një lloj page, edhe të kem një lloj jete. Një lloj jete. Ëh, mm -hmm. uh, pyetja është kjo. A është një vend pune çfarëdo? Mjaft që të paguajë një rrogë dhe sigurimet, ambicia e mjaftueshme për të bërë përpara në jetë, apo duhet që njeriu të kërkojë më shumë se sa një vend të sigurt, të mos bëjë si gjithë bota, po të bëjë atë gjënë e vet, e ndoshta ndoshta të rrezikojë ca më tepër, por që të paktën të paktën të ndjekë një lloj talenti, a ëndrre, a interesi që ka, në mënyrë që të bëjë një gjë që i pëlqen ta bëjë, sepse është ajo shprehje që thonë. Kënaqësia, po se tekefundit duhet të ndjesh disa lloj kënaqësirash në jetë. Kam përshtypjen që puna është kaq e rëndësishme, kaq e rëndësishme si pjesë Po ta marrësh domethënë jetën, mm. se sa e shkurtër është, realisht, gjërat që ti bën, nëse jeta do të ishte vetëm, ok, një copë bukë për të ngrënë, a një pjatë të ngrohtë, ku di unë tash, një pjatë supe, një pjatë kos në darkë, Futja e gjumit, çon mëngjes, rrotullo, sa e frikshme kur e ndaj. Rutina. Bëhet e padurueshme. Domethënë, ajo që ti bën, ajo që ti je, ajo që ti jep nga vetja jote duhet në vetvete je një pjatë supë. Duhet të ketë, po duhet të ketë kuptim. Përndryshe, po, po. je një pjatë supë. Duhet të kesh ti disa kënaqësira të tua vetjake. A mund të jetë jeta Altin një, e ke parasysh atë atë tingullin e tingullin e lugës në pjatë, që ia po, bën ting. Duke pirë supën, ting. Ting. Mos harro edhe një tik tak ore, ndërkohë. Po mund të ishte një tik tak ore. Mund të ishte për sfond. Nuk i dhamë një frymëzim Lorit. Nuk i mund të si film na bën një film me trash. Po. Në fakt është për të ardhur keq thotë Moza, ëm ehm, që edhe edhe kaq pak, pra një vend pune nuk e gjen mhm. dot. Thotë më kujton vargjet ç'kërkon shqiptari në shekuj pak bukë pak kripë, pak hekur e tmerrshme, ta çosh jetën me pasiguri edhe të mos dish se ç'të pret nesër. Florenti ka shkruar një vend i sigurt është një kontratë pune, sa persona e kanë aktualisht një të tillë? Pyet ai duke thënë që një vend i sigurt pune nuk është asaj që mendojmë ne se mund të jetë. Mirëmëngjesi nga Vlora, jemi vend i vogël, çdo njeri rreth një miku dhe çdo pushtetari Do të sillet thotë, kështu që vendin e punës nuk e kemi për vete, por e ndajmë me shokët. Mm -hmm. Kemi një mesazh nga Sielio që thotë mirëmëngjes, unë mendoj që kjo varet nga mosha dhe përgjegjësitë që ne kemi. Kur jemi të rinj dhe pa shumë përgjegjësi, pse mos t'i ndjekim ato aventura dhe shtigje? Më vonë kur të kemi një familje, duhet patjetër diçka e qëndrueshme dhe e sigurt. Aldo na bën një vërejtje thotë kur s'ke asgjë duhet nisesh nga një gjë, kështu që le të nisesh nga një vend pune i sigurt. Tek e fundit, nëse ti nuk lëviz, atëherë nuk do të lëvizë diçka për ty. Duhet të jesh ti që të kërkosh dhe të lëvizësh. Unë frikën e kam që në qoftë se ti ia kushton jetën tënde këtij vendi pune të sigurt dhe jo gjërave që realisht do, do të shkojë kohë pastaj dhe do bëhesh pishman thua se e çova jetën dhe E keqja e përfundova. kësaj gjëje është që ti nisesh me këtë mendim, pastaj nuk e kupton se sa shpejt ikën koha dhe Në momentin që e kthen kokën pas, mendon që s'ke më kohë për të mm. bërë ato gjëra. Okej. Okay. Mirë, ëm um, e vështirë është 069 20 70 222 dilemë apo trilemë gati. Ëm um, kemi Altinin edhe një herë të na përsërisë fjalën e censuruar. Fjalën e censuruar, nuk e di nëse ia ke dalë dot. Ja të shikojmë. Uh, unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ia jep, por do të vijë duke Olta çfarë kanë thënë? Do të vijë duke, duke u zbehur. Jo. Jo. Duke u zbehur pra. Duke u tkurrur. Duke u tkurrur, jo. duke u jo, zvogluar jo, aty. Jo, jo. Jo. jo. Mm. Vetëm këto kanë thënë? Nuk kam tjera. Çfarë mund të ketë thënë? Çfarë mund të ketë thënë zoti Ristani, nëse e gjeni miq të dashur, keni përfituar një shportë me dhurata nga miqtë tanë tek Electronic Line tek rruga Mine Peza. E dëgjojmë edhe një herë këtë klip, Çfarë ka thënë? Me thënë të drejtën, mënyra si si ashtu nuk mua s'më bën po. fare sens ajo. Se duke sigurisht ai është duke thënë diçka të cilën ti nuk na e zbulon se çfarë ka qenë. Po. Ajo fjalia që ka qenë ai dhe kjo na na e bën shumë të vështirë. Mund të themi pip duke u pip situata. Që do thotë është negative si fjalë. është negative. Okay. Uh, unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ja jep, por do të vi duke Sikur thotë do të vi duke u rënduar një në këtë kontekst. E kuptoj. Po puna është që nuk e dim se kush nuk ja jep. Kush është ai që nuk ja jep? Çfarë është ajo që nuk ja jep? Se po ta dinim atë, do kishte do kishte sens. Ne nuk dim çfarë i jep një dhe kush ja jep dhe kujt ja jep. Tre. E kupton? Zim varet se çfarë bën. Kush ja jep Po po t'ja jepte. Çfarë do jepte? Çfarë do jepte pra? A fillon me p fjala? Jo. Po jo, jo mirë jo. Mirë, do të shih me një vend atë njëri. Por ke sohet po mendoja, unë se kish kuptojeni ju. Jo. Unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ja jep, por do të vi duke duke ja mos do të vi duke ja e kundërta e të dhënit? Me a fillon, e saktë. Okej, një sekondë, një sekondë. Mbaje, mbaje këtë. Paloma, një sekondë. Atëherë. Anagrama. Nuk, nuk është vetëm uh, loja e fjalës së censuruar që ka qëlluar shkëmb graniti sot. Anagrama është super shkëmb graniti. Keq e truri. Mhm. Kafshë si xhori është anagrama e ditës së sotme, kafshë si xhori. Miq të dashur, kujdes. Kafshë si xhori Është anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit, do t'ju ndihmoj pak, se është fort e vështirë. Jo fort, Kaf, po shumë e vështirë. Kafshë si xhori është një fjalë e përbërë, mm -hmm. është një fjalë shqipe dhe është një profesion shumë i vështirë. I vështirë. Është një profesion shumë i vështirë që mua më vjen nga librat e Charles Dickens. Uh. E bënin fëmijët. Mm -hmm. Një profesion shumë i vështirë që e bënin fëmijët. Po, sigurisht. Mm -hmm. Por është një profesion që sot nuk ekziston. Ekziston, mendoj unë, po shumë më pak se shumë rrallë, shumë më pak se dikur. Kafshë si Xhori, miq të dashur, mendoni një Profesion kafshëror për fëmijët. 0-6-9-27-12-2 Paloma Faith vjen tani me profesionin e saj të këndojë Can't rely on you Nuk mbështetem dot tek ti është titulli i kësaj kënge Come on with it oh. Help me How will you gonna do love this way I work so hard for you Mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim të gjithëve 8:49 minuta në këto momente. Jeri. Po Blendi, mirëmëngjes. Si je? Ehm, okay. Dy, po, dy tre lajme nga nga bota e ushqimeve për uh, mëngjesin tuaj. E para, mm -hmm. në një studim të ri që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, mm -hmm. del se um, ajo që ne kemi menduar deri tani për uh, gjalpin dhe mishin e kuq mund të mos jetë në fakt e vërtetë. Oh. Në një lidhje direkte që ekspertët kanë bërë prej vitesh që gjalpi Ose ato që quhen yndyrna uh, të saturuara. Uh, uni, jo, po. uni, po domethënë se është kjo multisaturated dhe monosaturated, po që është në formulën kimike. Mm -hmm. Atje është çështje karbonesh, ka mm -hmm. një mhm. karbon apo apo disa karbone, por gjithsesi, ajo çfarë ndan për shembull, uh, gjalpin, gjalpin natyral, atë që quhet i keq për zemrën e tjerë e tjerë, nga këto margarinat speciale apo këto këto llojet e gjërave që hapen mbi bukë, po që po, po që janë nga vajra vegjetale, ku di unë se mm. çfarë mm. më përbërës. Ëm um, për vite me vite me radhë kemi besuar që gjalpi na bën keq, këto janë alternativa e mirë për të ndihmuar zemrën del tani nga studimi Që, që në fakt kombinon shumë studime të ndryshme, 72 studime kombinohen bashkë për të nxjerrë agregat të dhëna mbi këto. 600 mijë njerëz kanë marrë pjesë dhe nuk gjejnë asnjë lidhje midis mishit të kuq dhe gjalpit dhe sëmundjeve koronare. Oh. Nuk ka një lidhje. Domethënë mund të hash. Mund të hash, po. Se mund të hash siç mund të kishe ngrënë deri tani. Oh, bo, bo. Mishin ka vite që e kam lënë. Po edhe gjalpin nga nga ky, nga, nga ky që, që hapet. nga ky që hapet. Po pra, domethënë çfarë po thuhet tani është që oh, bo, bo. nuk ka ë uh, nuk ka ndonjë Nuk ka një lidhje jo, direkte, nuk ka një gjë indirekte. Vezët për shembull na thonë që janë shija ka një është një mjek në Francë që thotë kolesteroli s'ekziston fare. Ose kjo s'ekziston fare. Ekziston sigurisht, po. Po, po që ai numri i kolesterolit që që mbahet më të madh, sikur nuk është i mm. rëndësishëm. Thonë disa. Është edhe një gjë që është kjo. Është pompuar e pompuar e pompuar edhe nga nga nga media nga fryrë, më shumë se çdo. Nga interneti, nga, nga kompanitë farmaceutike për shembull. Edhe kjo tjetra. Etj, etj, etj, etj. Po gjithsesi, uh, kush jam unë që të them? Kjo është e para. E dyta, E dyta, pra mishi i kuq mm. mund të kthehet në modë. Nuk gjendet lidhje. Mm. Mishi i kuq nuk dëmton zemrën sipas studimit më të fundit, um, ose kombinimit të studimeve, po presim të dalë një studim tjetër javën që vjen që mund ta hedhë poshtë studimin, kështu që. Mhm. Kështu që po presim. Filloni ta hani deri javën tjetër. E dyta është që mikrovala, mikrovala. Po, thonë që është e dëmshme në fakt. Ding, mikrovala u bë. U mbarua. E ke parasysh si bën mikrovala kur po, po, po, po, u bë mikrovala vetë. Shitjet e mikrovalave kanë rënë në të gjithë botën në një mënyrë të njëtrajtshme gjatë uh, viteve të ndryshme. Ose këtyre viteve të fundit, do të thënë. Mhm. Do të thënë mikrovala, thonë ata, nuk është më një mjet që blihet në mënyrë popullore dhe që i rriten shitjet, po ka 10 vjet pothuajse që ë uh, shitjet kanë ndenjur stabël dhe kanë filluar të bien. Mm -hmm. Për shkak se njerëzit po zgjedhin gjithmonë më shumë që ta hanë në mënyrë të shëndetshme. Mm -hmm. Sepse ato gjëra që bëhen në mikrovalë janë gjëra në fakt që janë për shembull ushqime të ngrira, mm -hmm. të djeshme, të djeshme ose supa të ngrira, po. gjëra të tjera, kështu që ti mund t'i blesh nga frigoriferi në supermarket, mm -hmm. i mhm. fut atje brenda, i përgatit në mikrovalë dhe pastaj i ha. meshkujt për shembull hanin shumë nga këto kur janë studentë kur janë mm -hmm. kur janë vetëm e kalojnë me ushqime mikrovale. Mm -hmm. Por duke qenë që njerëzit kanë filluar të hanë produkte të freskëta, duan që të jenë më janë më të ndërgjeshëm. Kanë filluar të kujdesen për ushqimin e tyre. Kështu që nuk u bie që ta përdorin ashtu mikrovalën. Edhe ka gjithmonë më pak përdorimin e saj. Shitje dhe mm. përdorime. Qoftë produkteve të ngrira, ushqimeve të ngrira, qoftë edhe të mikrovalave, qoftë edhe të Ka dhe qenë pak e vështirë në fakt, nuk do shkonte mendja. Ishte e vështirë, po jo e pamundur. O Jack Shirësi. Xhiron si kafsh. Xhiron si kafsh. Jo, jo. Xhiron si kafsh. O Jack Shirësi. Pa jo kafsh aty të pengon, unë prandaj e bëj atë. E komplikon. Gjithsesi. Okej, a do të bëjmë tani një icon pop song miq të dashur? Fillojmë lojën tonë me veshët tuaj të mprehur. duhet të dëgjoni një melodi të vogël nga një këngë. Mhm. Mm Duam që të gjeni se cili është artisti apo artistja Exactly. Që e ka këtë këngë, që e ka kënduar dhe që është e njohur apo i njohur me këtë këngë. Kujdes. Në rregull, ë uh, mund të mund të bëjmë një tjetër si këto? Dakord. Me 5. Jo. Duam tani. Mhm. Mm jo 5, por duam vetëm 3. Tam. Po. Element kimik, element kimik. Mhm. Mm që fillojnë me Me Duam tre elementë kimikë që fillojnë me A. Me A. Po. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, tani është koha për të dëgjuar nga Bastille, kjo është Of the Night. Miq të dashur është ribërje e një kënge të vjetër nga Corona, This is the Rhythm of the Night. Po, vajti nëntë e shtatë, okej, në rregull. Ëm um, jeni me Club FM në 104 klubi i mëngjesit nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes këtu në këto valë këtë ekran. Blendi Eri Altini. Mirëmëngjes të gjithëve. Olta dhe Lori sot uh, ju urojmë një Olta vajti ora 9, më thua atë? Au. Ti na ke premtuar që në orën 9 do të fillojë stuhia. Kështu që jemi 7 minuta brenda kohës së stuhisë, pritet nga çasti në çast sipas mbrokës. Ora 9 deri në orën 10. Nga ora 9 deri në 10. Pritet që do të nisë shiu sot. Po. Kështu që mund të ketë trafik, po duhet një çadër me vete për ata që s'kanë dalë ende. Duket sikur ajo stina pranverore për momentin ka marrë një pushim të shkurtër. Vetëm për pak. Pak për një javë, për, për një javë duket edhe një. Sa të ngopet toka dhe hidrocentralet. Kishim nevojë. Po pra, se. Ishte e domosdoshme. Jemi shqetësuar edhe për situatën hidrike në vend. Mm -hmm. Këtu në klubin e mëngjesit. Tani ca fitues. Në fakt po mundohesha të lidhesha me Ele, me Elenën për këngën e ditës, mm -hmm. por ajo nuk më përgjigjet. 322 no, mbaron numri dhe fiton një dhuratë nga bota e luleve. Bravo Qoftë. Bravo Elena. Bravo Qoftë Elena. Icon Pop Song kemi Gretën që thotë Fergie Big Girls Don't Cry. Fergie. Mm, mund ta mm, shohim duket se Fergie Big Girls Don't Cry, po më duket se kjo është krejtësisht e saktë, në fakt. Mhm. Sepse kjo kënga këtu Bravo. Fergie. Greta fiton dy bileta nga Cineplexx. Bravo i qoftë. Dëgjojmë tjetër. Mm. Kjo është e radhës në Icon Pop Song për tani. Miq të dashur duhet që të gjejmë se cili është artisti. Okej. Okay. Kjo është një këngë shumë e bukur. Duket se është e lehtë. Mm -hmm. Duhet artisti që ka kënduar këtë këngë. Hey ja. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Dëgjojmë tani Jennifer Lopez bashkë me French Montana sepse brenda një jave ka arritur të ketë mbi 11 milion klikime. Wow. Dhe ky është një rekord i ri që Jennifer Lopez ka vendosur. Në rregull, unë jam gati për një teksti i këngës për ditën e sotme miq të dashur. Mm -hmm. Teksti i këngës është loja ku unë përkthej një këngë dhe e lexoj atë për juve. ju duhet ta gjeni se cila është kënga nga një vajzë sot, meqë ishim tek JLo, jo nga JLo. Kështu që JLo përjashtohet. Eri kot ulesh kjo nuk do të të emocionojë si ato këngët romantike, megjithatë. Okej, okay, në rregull. Ëm um, Miq të dashur bëuni gati është një këngë shumë e njohur, ka qenë një hit i madh i radiove, një hit komercial, duhet thënë, i viteve të fundit. Ne jemi turma. Ne po dalim. Kam vënë dhe blicin. Vërtet. Më duhet një foto nga ti. Është magjike. Fantastike. Lëkurë dhe xhinse. Shkëlqim garazhi. S'jam e sigurt se ç'do të thotë. Por kjo është një foto e jona. Nuk ka çmim. Jam gati për dritat që shkëlqejnë, sepse ti e di e dashur që Jam fansi yt numër 1. Do të të ndjek derisa të më dashurosh. Papa. Paparaci. 0692070222 për cilën këngë bëhet fjalë mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Mm? E bëre shumë të thjeshtë. ne jemi turma ne po dalim, kam vënë dhe blicin vërtet. Më duhet një foto nga ti. Është magjike, fantastike. Lëkurë dhe xhinse. E lë me kaq. Okej. Okay. Mirë, e lë me kaq për momentin. Ndërkohë është... para se të ikim kanë po. gjetur edhe fjalën e censuruar. No, bravo, më në fund. Wow! Ka thënë Joli agravuar. Agravuar. I agravuar. Unë besoj që me të dhënat që ka deri tani, jo vetëm që nuk ia jep, por do të vijë duke u agravuar. Bravo, bravo Joli, bravo. fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ja çfarë është, ja çfarë është. Mm. Gabim me të folur në publik këtu. Si s'mund të gjendet një fjalë shqip Shqip është shqip, po, shqip, po. shqip Ka fjalë si... Në gjuhën shqipe Po, fjalë si acaruar, për shembull mm. Që po vdesin nën agravurat E agravuesve të agravuar Oke, okay, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Ora është tani 9.15 minuta ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Starry Eyes është uh, titulli i kësaj kënge. Mm. Sy që shkëlqejnë. Pëlqen kjo. Më kujtohet pra diçka, meqë jemi te sytë që shkëlqejnë. Çfarë të kujton? E Ellie Goulding. Mm. Është një është një mësuese në klasë, mm -hmm. uh, klasa e 6. Klasa e 6. Mm -hmm. Dhe mësuesja bën një pyetje. E thot të dashur fëmijë Cila është ajo pjesë e trupit të njeriut mm -hmm. Që kur stimulohet Rritet 10 fish Të masës së vet Dhe të shi Po tani të gjithë e dimë Mes të gjithë atje ishte, ishte një vajzë e vogël Që rri rri rri rri dhe thot mësuese mësuese. Mm. Më leje mësuese. Më leje? Po, i thot mësuesja urdhëro. E para e punës mësuese ti nuk duhet na bësh neve kështu pyetje sepse neve jemi në klasë të 6. Po pra, shumë. Kështu që unë do t'i them mamit dhe babit, ata do vinë t'i thonë drejtorit, dhe ti do të përjashtohesh nga puna, nga puna, po. Uh mhm. -huh. Edhe mësuesja nuk ia vari, tha edhe një herë fëmijë, tha, cila është ajo pjesë e trupit të njeriut, e cila kur stimulohet rritet 10 herë në masë. Mhm. Mm Kjo goca e vogël tash e kishte kështu, i goja hapur fare. S'ka mundësi tha. Kjo që Kjo tha do, kjo tha do të futet me të vërtetë në telashe. Kjo hap gojën vetes. Ua. Ua. Në atë moment një çun i mm. vogël ngre dorën thotë, "Zysh, ta them unë, ta them unë." Po i thot ajo. Thuaje Beni. Mm. Zysh thot. Ajo pjesë e trupit të njeriut që rritet 10 herë kur stimulohet është bebja e syrit. Sepse bebja e syrit mm -hmm. rritet 10 herë. Bravo të qoftë Beni thot ajo. Ulu. Pastaj u kthye kësaj gocës së vogël i tha, "Tre gjëra për ty, zonjush." I tha, "E para, e ke mendjen të pisët." E dyta, Nuk i ke bërë detyrat e shtëpisë, nuk i ke lexuar kapitullin që po flasim. Nuk i ke fare. Dhe e treta një ditë do zhgënjehesh rëndë moj vajzë. do i hapësh telashe vetes. Shojta. Nejse, okay, um tani na e kanë gjetur se teksti i këngës i përkiste Lady Gagës. Lady Gaga, paparazzi. Paparazzi. Bravo. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Drini. Bravo. Një dhuratë nga Electronic Line. Lum Drini, ishte e lehtë, ishte e lehtë deri. Dora, fundi sidomos. Sepse ishte ajo që e bëri më të dukshme. Është vërtet. Është vërtet. Mirë, o Olta, a na i kanë gjetur, ne kishim në fund fare, kishim uh, tre elemente kimike me A. Tre elemente kimike me A. Kush e ka gjetur i pari? E ka gjetur Bleri dhe thot argoni, ari dhe argjendi. Argoni, ari dhe argjendi. Dy bileta për në Cineplex. Bravo i qoftë. Bravo. Bravo i qoftë. Mirë, e di çfarë duam tani? Duam një tjetër. Mundemi? Duam, mm -hmm. nuk është e vështirë, duam tre ishuj. Tre ishuj që fillojnë me mm -hmm. s, me një kusht. Ishujt duhet të jenë që të tre në detin Mesdhe. Nuk është e vështirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çdo fitues. Tre ishuj emrat e të cilëve nisin me gërmën S. Dhe duhet të jenë në detin Mesdhe. Mhm. Mm duhet të jenë në detin Mesdhe miq të dashur. Tre ishuj gërmat e të cilëve ose emrat e të cilëve fillojnë me gërmën S. Okej. Okay? Mhm. Mm Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani është Katy B që këndon Crying for No Reason. Hey, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjitha. Ah, në lidhje me këtë, se po po lexoja këtë, është e botuar sot tek The Guardian, unë jua përmenda pak më parë. Ëh, mm -hmm. uh, dashur këtë artikullin i cili flet për uh, mishin e kuq, për gjalpin e për sa gjëra që ne uh, gjatë gjithë kësaj kohe kemi edhe shmangur për shkak se na është thënë që është mirë që t'i shmangësh për shëndetin. Sipas studimeve të reja që dalin, uh, të bëra në Britaninë e Madhe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende të tjera perëndimore, ku janë me të vërtetë janë marrë me këtë na del se ndoshta ndoshta jemi nxituar pak dhe kemi përjashtuar disa ushqime të cilat në fakt nuk është se të bëjnë uh, dëm ashtu siç na thuhet. Dhe i kam i kam listën këtu shkurt fare për të mos i përmendur, ë uh, për mos u zgjatur më shumë. Po mm -hmm. marrim në fillim vezët, thotë këtu. Mm -hmm. Na është thënë që vezë nuk duhet konsumojmë më shumë se 2 në javë, mirëpo na del tani që nuk është e vërtetë, mund të konsumojmë më shumë se sa dy në javë, në fakt nuk paska ushqim më të ushqyeshëm se sa veza. Veza është njëri nga ushqimet më të ushqyeshme që mund të gjendet në planet dhe nuk ka një limit thonë shkencëtarët të vezëve që njeriu mund të konsumojë në një mhm. javë. Do të thotë që derisa të velitet vetë domethënë që mos ta kërkojë trupi, ok, ajo ajo është një një gjë, po. Është normale domethënë. Dhe e kam vështirë unë që njeriu prapëseprapë nuk do hajë Sa të hajë? 20 vezë në javë nuk do hajë. Po ja, po se 10 vezë në ditë nuk do hajë. Po të llogaritur nga 1. Po themi sikur të hajë për ditë 1 vezë ja 7 ditë, më shumë se aq nuk mund të hajë, kështu që nuk është aq uh, dëm. Del se këto zëvendësuesit e gjalpit që kemi përdorur vazhdimisht deri tani, mm -hmm. mund të jenë në fakt negativë për zemrën, mund të ndikojnë në atake kardiake. Ah. Këto është mangësi, këto margarinat, këto mm -hmm. bazat vegjetale që janë prodhuar përhapen mbi bukë, po. Por industria e prodhimit të tyre vazhdimisht na ka na i ka servirur ato si një alternativë të mirë ndaj gjalpit, mm -hmm. duket sikur nuk janë më të mira se të paktën të paktën më të mira se gjalpi nuk janë. Pra, ata shkencëtarë po thonë këtë gjë, që Sigurisht gjalp mund të përdorësh në sasi të kufizuara, nuk duhet ta tejpërdorësh se çdo gjë jashtë masës është e dëmshme, është e dëmshme, por nuk ka asnjë evidencë shkencore që thotë që këto margarinat e ndryshme vegetale mm -hmm. janë mhm. më të mira se gjalpi për zemrën e njeriut dhe për për gjithë sëmundjet koronare. Mhm. Përkundrazi mm -hmm. thonë ata. Mishi i kuq, ë, uh, gjithashtu është futur në listë të zezë padrejtisht. Mhm. Mm sipas shkencëtarëve, sipas gazetës The Guardian që po lexojmë sot në mëngjes, sepse mishi i kuq kur merret i procesuar në sallameri të ndryshme, mm -hmm. që është i mbushur pastaj me aditive, kripra e produkte kimikale të tjera të tjera të mhm. mund të jetë i dëmshëm. Por ama mishi i kuq i ardhur nga një kafshë e ushqyer mirë për shembull, mm -hmm. nuk është se ka ndonjë dëm për organizmin. Sidomos po të kesh një lopë që është ushqyer me bar, Që kjo do ishte perfekt pastaj. Bara po kash, po themi që po mos vetëm me silazhe me këto me këto gjërat, është mishi i kuq nuk ka të sharë, thonë ata dhe mund të konsumohet lirisht kripa. Hmm. Gjithashtu, tjetra po. Del se kripa në sasira të mëdha nuk është aq e dëmshme sa ç'mendojmë përpara se ishte. Sigurisht mos e tepro me kripën, por jo aq e dëmshme. Sheqeri thonë ata. Është më i dëmshëm. Po. Sheqeri dhe ëmbëlsuesit mhm. mbeten në listën e gjërave që duhen shmangur nga mm -hmm. dieta, sheqeri dhe mm -hmm. dhe ëmbëlsuesit e ndryshëm, sepse njeriu thonë ata shkencëtarë sugjerojnë duhet që ta mësojë veten me një dietë më pak të ëmbël. Mm -hmm. Edhe shijet të fillosh ti t'i alternosh pak. Ato gjërat e ëmbla shumë mos t'i mos i pranosh sepse nuk janë nuk janë të mira. Por kripa, mm, Hahet, mishi i kuq. Okej, okay, gjalpi jo dhe aq keq, veza, të hani vezë janë të ushqyeshme. Madje është e mirë. Kujdes me sheqernat, kujdes me karbohidratet e tepërta. Me këtë po me këtë po e mbyllim këtë segment nga shëndeti këtu në klubin e mëngjesit, ne nuk është se merremi shumë me këtë. Megjithatë sot u morëm. Atëherë jepi Olta me fitues. Atëherë ka thënë Marsela, Sardenja, Sazani dhe Santorini. Bravo. Bravo. Fiton dy bileta për tre ishuj në Mesdhe. Tre ishuj në Mesdhe. Është saktë. E lumtë. E lumtë. Çfarë ka fituar? Dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, në rregull. Mirë, bëjmë një bëjmë një pushim të vogël nga quizet. Këtë radhë nuk po hedhim një quiz. Mirë, okay. Ehm, um, e keni parasysh se si janë katet e para të pallateve këtu në Shqipëri që janë uh, sidomos në Tiranë, mm -hmm. që janë kthyer gjithë në lokale në po, dyqane të vogla, po. domethënë. Se unë për shembull kam tek shkalla ku banoj unë, meqë jam tek Myslym Shyri, mm -hmm. katin e parë ne kemi nuk kemi fqinj në kat të parë. Dyert janë atje, po janë dyer të mëdha metali, Tam. Sepse sepse janë dyqane mm -hmm. ato të kateve të para, kështu që njerëzit i kanë braktisur ato si mm -hmm. si kate dhe ti nuk i takon ndonjëherë ata njerëzit vetëm kur vijnë sjellin ndonjë mall, për shembull që e fusin nga dera e pasme dhe aty shikon ti që kur hapin derën ata Është një magazinë, domethënë ti pret të shikosh një korridor si në shtëpitë e tjera, po që gjithsesi. Mm. Po kështu kemi edhe berberin. Po futem oh, një ditë te berberi, po. Oh, po e bukur është për shembull që unë mund të futem te berberi nga rruga, mhm. edhe nëse dal Tej për tej, hap derën, jam te shkalla e pallatit tim. Po, sa do të vënë t'i vij përballë, përballë kështu. Po, po. Që i hyra një ditë i thashë, "Më fal i thashë. Ça ça do më tha Dua thjesht një prerje të shkurtër i thashë unë. Edhe Që ta kishte më të shkurt. Po ja ja preva shkurt, e kupton? Në sërmez, që dola. Një prerje të shkurtër. Mirë, okay. Ehm, um, tani do të bëjmë Mund të vazhdosh emisionin okay. të lutem. Mund të vazhdoj programin. Mund të vazhdojmë programin Altin? Yes. E injorojmë Oltën, sikur s'është fare këtu. Fillim fare, në fillim fare, dua që të dëgjoni, dëgjoni me kujdes këtë. Kërkojmë artistin miq të dashur që këndon këtë këngë, është një këngë shumë e njohur. Kush e këndon këtë këngë? 069 20 70 222. 069 20 70 222 dhe meqë ishim kështu unë doja aq shumë. Mhm. Mm Saqë doja që ta vija edhe në version origjinal. Mua më pëlqen shumë kjo këngë. Shumë e bukur, edhe mua më pëlqen.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 Përshëndetje. Përshëndetje Jerida. Në Meksikanin e vdekur. Ka një kafkë me kapele. Po është e këndshme, jo e frikshme. Kemi pasur Altin Sulajn. Hello. Dhe Olta Rekën që s'ka nevojë për prezantim. Ni hao. 069 që ju të merrni pjesë në Pop Quiz miq të dashur, gjithë përgjigjet e sakta nisin me T. 069 20 70 222 pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Numri i golave të shënuar nga Real Madrid mbrëm në El Clasico Altin. Numri i golave të shënuar nga Real Madrid në El Clasico mbrëm. Nuk e kam vënë ngushtë. Okej. Okay. Nuk e di Altini. Snuk, po tash. Përgjigjet e sakta fillojnë me T. Kujdes. Me intuitë. Pyetja mm -hmm. numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Minierë në Kosovë. Kujdes. Minierë në Kosovë. Mm. Edhe në historinë e qëndresës në Kosovë. Tam. Kjo minierë ka qenë e përfshirë. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Mjet lundrues mes brigjeve të një lumi. Mjet lundrues midis dy brigjeve të një lumi. 069 20 70 222 069 20 70 222 për përgjigjet e sakta në pop quiz gjitha nisin me T. Koha është bërë duhet të thënë shumë e errët, pus. E vërtet, duket si dalë. Është pritet furtuna e madhe që Olta parashikoi. Midis orës 9 dhe 10. Kjo është live tani. Ai ai. Hello. Çersi. Është natë jashtë. Jo, është natë jashtë. Është mëngjes. Është mëngjes. Ndërkohë kemi edhe një sharadio. E. Sharadio. Vajzat na kanë ftuar. Oh, vajzat oh. na kanë ah. ftuar. Mirë goca. Me që na ftuat po ju vim. Unë mendova se do Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, e keni menduar një fjalë? Pam. Jepini çuna. Është, okay, çuna dhe goca që jeni në dëgjim. Ju mund të bëni pjesë e lojës duke na gjetur fjalën e dërguar në 069 20 70 222. Unë dhe ti do bëjmë pyetje gocave në lidhje me këtë fjalë, le të shikojmë nëse i zbërthejmë dot. Por në fillim dua t'ju them që nuk keni për ta gjetur. Faleminderit Olta, po. Le të vazhdojmë. Shpresat tona vdesin të fundit. Kaq kaq uh, fort e keni mbërthyer? Po. Mirë, okay. Dhe nuk do të japim asnjë ndihmë. Merrem telefon pangon. E kanë hobi. E përdorin për kështu, ëh, për zbavitje. Në një farë mënyre. Po ti e ke sot? Jo, unë nuk e jo. kam asnjë. E ke përdorur ndonjëherë ti këtë sendin për zbavitje? Jo. Si për qejf. Jo, nuk e kam përdorur asnjëherë këtë sendin. Nuk hahet, është një send që hahet? Po, jo. Nuk hahet, sigurisht s'hahet. Ndoshta me jo. ty Altin mund të kemi bërë një gjë. Një sekond, një sekond, një sekond. Me mua. Po na vutë në pozitë të vështirë tani. Tani me sa di unë, uh, ky lloj sendi është përdorur edhe si titull i një filmi shqiptar. Çfarë çfarë është? Gropa. Po teknikisht i sa. Teknikisht je afër. Teknikisht je afër. Bën gropën shokut kur i thonë. Po, po, po. Ku e ke filmin shqiptar me këtë titull? Gropa. Ai e mos janë këto që janë grop. Që ngrihen që të tjerët mund të t'i ngrenë në një farë mënyre. Çfarë janë këto? Je afër. Gra. Si vazhdon? Gra. Kisha të drejtë. Megjithatë e gjetët, bravo. Bravo. Faleminderit mua. Jemi pas pak Klubi i Mëngjesit miq të dashur, ora është tani 9 e 45 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104. Katër pyetje që unë kisha për ta, shumë të thjeshta në fakt, është pyetja e parë për Jerin. Mm -hmm. Mosmarrëveshja e fundit politike në vendin tonë ka të bëjë me reformën e kësaj ndarjeje territoriale. Territoriale saktë, bravo, territoriale, bravo, bravo qoftë Jeri. Gjithë përgjigjet e sakta nisin me T, Altin numri i golave të shënuar nga Reali i Madridit mbrëm në El Clasico. 3. 3 dhe prap humbi. 3 dhe prap humbi. Ë uh, pyetja padrejtisht mendimin tim. Ë mm -hmm. uh, pyetja e tretë për ty Olta, minierë në Kosovë. Trepça. Trepça. Bravo. Bravo. Trepça dhe pyetja e katërt edhe një herë tek ty Jeri. Mjet lundrues mes dy brigjeve të një lumi. Trapi. Bravo. Trapi është mjet lundrues midis brigjeve të një lumi. Kush është fitues? Olta. Eriselda Çekrezi. 954 i mbaron numri fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo, okay, bravo. Ne kemi bravo. një fjalë për Sharadion tonë të kthimit. Mm -hmm. Nuk e di nëse mendoni se mund ta bëni për 2 minuta, mund ta bëni. Jona ishte fjala Grackë dhe ka gjetur Artini fiton dy bileta për në Cineplex. Le të bëjmë uh, Sharadion tani. Sharadio! Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Tani goca, uh, dhe çuna që jeni në dëgjim 069 20 70 222, kjo është loja e fundit për sot, është loja e fundit për sot. Do të bënim edhe katër figura gjeometrike. Po nuk kemi kohë. Por nuk kemi kohë. Koha nuk na premton. Okej, do të bënim saluar aty, por nuk kemi më kohë. Atëherë, atëherë. Mos rrimë deri në 11. Jo, nuk do rrimë, nuk do rrimë deri në 11. E lëmë në 10 edhe sot. Mirë. Duhet të gjeni fjalën tonë, keni 2 minuta kohë. Nëse ju e gjeni fjalën uh, që unë dhe Altini kemi rënë në ujdi, dërgojeni menjëherë në 069 20 70 222, mund të fitoni miq të dashur në këto momente një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan nëse ia dilni. Kujdes. A është send? Është ah. edhe send, po është send. Në një farë mënyrë është send, po. Një send që hahet? Mund edhe të konsumohet, kam përshtypjen që nuk është tamam që hahet, po mund të hahet. Edhe të tjerët. Nuk është send personal një. Jo. Ti e përdor këtë? Jo. Po Altini? Jo. Është për qejf? Si send? Është për për punë. Për lezet, për të ngrënë, ku di unë është është tek fusha e gjërave që është pranë gjërave që han, prandaj po them. Si është? Është pranë gjërave që han. E zëmë mund të ishte një kavanoz. Keni na çuna. Ishte një gjë që ka të bëjë me bletën dhe fillon me h. Me h. Dhe është pranë një gjë që hahet. Mhm. Që do të ishte mjalti. Po. Dhe e para e ka gjetur Delina që do që ka thënë hoje. Bravo. Bravo. Sharadi. Sharadio u gjet, ndërkohë që Icon Pop Song i fundit është nga Outkast Hey Ya. Hey ya. Oh, Tea fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë. Okej, ne do takohemi sërish nesër ju lëmë tani miq të dashur me Orgesa Zaimin. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur.